для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. пранціш. А як жа пышна хавалі гасцей на могілках ляпанскай сядзібы. Хо -хо -хо. І кожны дзень служылі ў касцёле імшу за памерлых ад панскага пачастунку. Ды за такое пахаванне можна паўжыцця аддаць. А ў вас што? Гігіена адна. Тьфу! Пасля добрага шляхецкага застолля госці не павінны на сваіх нагах дамоў ісці ганьба гэта. А самае нядобрае не даваць сумленнаму слузе свайму выпіць у гасцях, а не глыточка добрага вінца. Язык ампутую. Раптам раўнуў лёднік, падняўшы галаву, і слуга спалоха навіскнуў. Ой, дык можа я за пані Саламеяй? Імя Саламея падзейнічала на доктара, як гарнец расолу. Ой, Ён зноў вылаяўся па-замежнаму на гэты раз на старагрэцкай злосна зірнуў цёмнымі пакутнымі вачыма на хвельку і маўчкі пабрыў далей. Ранцейшу збадзёраны тым, што нарэшце выявіўся ў нечым больш спрактыкаваным, чым лёднік. Праўда, доктара на гетманаўскіх аўтурах спойвала куды болей шаноўных гасцей, чым пана Вырвіча, памкнуўся падтрымаць прафесара. Але гэты высакародны намер, на жаль, не меў вынікаў, бо пранцейшая пахіснула так, што ён на хвілю пераблытаў, дзе брукаванка, дзе плод, дзе зорнае неба. І толькі нечакана цвёрдая рука былога слугі ўтрымала яго ад абдымкаў з мокрымі камянямі. Лёднік нават у такім стане працягваў бараніць колішняга гаспадара. У выніку абодва ўкленчылі на віленскіх каціных ілбах перад шканым богам, прызнаючы ягоную перамогу тры лекцыі у мяне заўтра тры лекцыі і ка кансультацыя пячонкі да кульгавай свінні твае лекцыі бутрымі пячонка таксама Дзесьці далёка пачуліся стрэлы п'яныя выкрыкі вечная памяць слаўнаму ятману мудрая пані Саламея не сказала ні слова. Перадаверыўшы пранціша клопатам не дужа задаволенага такім гонарам хвэлькі павалакла мужа ў спачывальню. Адвараў дзеля такога выпадку было ўжо наварана два збаны. Музыка цяжкой, прыблізна як гарматнае ядро. Прынамсі, калі б над вухам пранціша стрэліла гармата, гуду в ушах не магло быць болей. На пі. Нечая рука паднесла да вуснаў студыёзуса жалезны кубак з гарачым вогкім адварам. Пранціш нават вочы, як след не разляпіў, Адвар патрапіў у горла сухое, як пустыня, дзе 40 гадоў блукаў Майсей са сваім народам і ажывіў гэтую бясплодную пустку. Вочы нарэшце расплюшчыліся. Ну так. Перад студыёзусам узвышаўся прафесар лёднік суровы як скала, з якой толькі Майсей мог выбіць жазлом ваду. Нягледзячы на вогненных конікаў, што скакалі ў вачах пранцішкі хікнуў. Сітуацыя да болю нагадвала раніцу трохгадовай даўніны, калі вырвіч зухавата напіўся такайскага віна ў прадарожнай карчме пад гучным назовам «Рым». І толькі што набыты слуга, гэты самы доктар, падаваў яму падобны твар з такім самым кіслым выразам твару. А лекцыі адмянілі, прабурчэў лёднік, якому па логіцы павінна было быць як лёднік, Снапу на таку пасля добрай апрацоўкі цапамі і аніяк не да лекцый. Жалоба па ўсім горадзе. Пранціж з уздыхам палёгкі паваліўся назад на падушку і зараз жа застагнаў ад галавнога болю. Памяць вярталася ў рыўкамі, адкручваючыся назад, як ланцух на калодзежным вораце – Вось яны вяртаюцца дадому, абабіваючы куты ды абдзіраючы брукаванку. Вось у палаце радзівіла ўздымаецца кубак за кубкам. У памяць памерлага вялікага гетмана нехта гарлая «Падліце яшчэ шаноўнаму пану лядніку!» Вось на чырвоным твары спадчынніка Караля Станіслава ашклянела блішчаць вочы, І малады князь у сваім улюбёным белым жупане, успадчаненым ад продкаў і заплямленым намаганнямі тых продкаў да самога караля ва ўсе колеры, у чарховы раз валіцца пад стол, яго падхопліваюць шматлікія рукі прыліпалу, адзін з іх крадма сцягвае з пальца сюзерэна сыгнет. Вось пранціш з лёднікам пад'язджаюць да палаца, выходзяць з універсітэта, вось замыкаецца пакой, у якім застаецца кіраць лялька с шэрмі вачыма. Андора! Франціш забыўся на галаўны болі, ускінуўся на ложку. Утрым! Пайшлі ляльку дапраўляць! Лёднік патёр лоб, які, відаць, усё ж, трашчэў неміласэрна. Адрес портан да сасіні, векітан дурат аулам аслоў клічуць на двор для перавозкі цяжару. Паснедаем, ачомаемся, прыму пісара з хворай пячонкай, тады можна будзе і аўтаматам заняцца. Францішу стаў на нядужыя пасля ўчарашняга ногі, нецярпліва ўздыхнуў. От, зануда ўсё-ткі гэты доктар. Музыка Ведаць паны будуць, ці абмяжуюцца рассолам? З лёгкай насмешкай прагучыў голас гаспадыні, якая нячутна зайшла ў пакой і пранціш усміхнуўся. Калі глядзіш на пані Саламею, якая ветла усміхаецца, аўтаматам бяздушным трэба быць, каб не адказаць тым жа. У пані яменка ўтваралася чамусьці толькі на левай шчацэ. І гаспадар дома, калі не было старонні гэтую ямінку, зараз жа імкнуўся пацалаваць. Сёння падобна яму было не да таго дзіва яшчэ, што фанаберыцца, як звычайна, лекцыя ў непрачытаных шкадуе, ды страшна ўявіць, як бы ён сёння на тых лекцыях студэнтаў цвічыў. Пані Саламея пранутая была ў сціплую брунатную сукенку – Блискучие черные волосы, схованные под белый каптур, танклявая рука стискала ружанец. Франтиш ведал, что больше за все на свете пани марыть подарить мужу дитя. Але Бог не дае. И пани без конца молится об такой литости. Вось и сегодня, видать, поспела уже злетать у святодухову церкву. Десяти на ратуши годинник пробил полудень, Нічога сабе заспаўся, студыёзус. У прафесарскім доме зараз жа зваўся гадзіннік з чорнага дрэва, які стаяў у сталоўні, прыстойны строгі гадзіннік без усялякіх упрыгажэнняў ды забавак, без штучных салавейкаў, нетатайшых краявідаў у эмаляваным вакенцы танцуючых фігурак. Гэты гадзіннік, як і гаспадар, быў строгі і ў парты. 12 гадзін полудня – і ўсё маеце навуковы факт. Але як і гаспадар ён хаваў сабе шмат таямніц, бо час таямніца найвялікшая, ідэя, субстанцыя пустэча, інтэнцыя, уяўная велічыня, лік руху і рух вечнасці – Тое нешта, якое нельга ўсвядоміць, але страшэнна хочацца закілзаць. Прынамсі, пранцішу вельмі хацелася трошкі абагнаць яго ды зазірнуць у тую светлую будучыню, дзе ён з гетманскай булавой у адной руцэ, другой рукой абдымае чароўную паненку, паланею баінскую ў сляпуча-белай сукенцы, расшытай сапраўднымі дыяментамі і глядзіць паланея на яго так як Эх, як пані саламея на дзюбаносага пахмурага лёдніка калі той не бачыць Пранціш не перастаў уяўляць свае будучыя подзвігі, нават калі за стол усеўся ад салодкіх карцін ледзь лыжку крупнік не ўпусціў, чаму і злавіў строгі позірк лёдніка з другога канца стала. Эх, дзе тыя часы, калі слаўны шляхціц вырвіч мог свайго бяспраўнага слугу лёдніка, што аддаў сябе ў пажыццёвае рабства за даўгі, адным поглядам змусіць маўчаць, Меў права яго на калені паставіць і нават галаву бязродную за абразу адсячы. Не тое, каб пранці жадаў для свайго настаўніка рабская доля, але захаваць трохі ўлады над гэтым фаўстам не пашкодзіла б. Вырвіч тужліва ўтаропіўся на карціну ў цяжкой пазалучанай рамцы, якая ўпрыгожвала сталоўню. На ёй шаноўны філософ Арыстотель, худы старэча з доўгімі сівымі кудзерамі барадой, пераважна прыклаўшы руку ў далба, займаўся мудраваннем на фоне мармуровых калон, абвітых вінаградам і уюнкамі. Карціну лёдніку падарыў адзін з пацыентаў, малявальшчык, выпісаны з Італіі дзеля роспіса ў касцёле. Доктар спрытна ўправіў – Э, худзенькаму калматаму, як чорны баранчык італейцу на месца локцевы сустаў, пашкоджаны падчас падзення з рыштаванняў, заадно падлячыў ягоныя хворыя лёгкія. І вось вам Арыстотель. Калі прыгледзецца, дык старажытны грэк меў пэўнае падабенства з прафесарам. Прынамсі, ў старасці апошні мог бы выглядаць э, неяк так – Пранціш ледь стрымаў смех, уявіўшы лёдніка з даўжэзнай сівой барадою, сандалях і белым прастирадля. «Рубцы за нісам, як ты любіш», – прамовіла гаспадыня да прафесара, асцярожна ставячы на стол цяжкую місу. «Пах! Быў такі!» такий спакусны, што пранціш, які сядаючы за стол быў упэўнены, што пару лыжа крупніка гэта ўсё, што можа гэтым ранкам прыняць яго на няшчасны страўнік, мімаволі аблізнуўся. Але не лёс быў студыёзасу атрымаць насалоду ад смакоцця падрыхтаванага саламея і лёднік. На вуліцы адчайна забрахаў руды піфагор – У браму настойліва пастукалі, пачуўся тонкі спалоханы голас хвалькі. дом, як сцвярджаюць захавальнікі сармацкіх звычаяў. Але ўсе захавальнікі часам памыляюцца. На гэты раз гасцей было двое, але дужа небяспечныя. Абодва, апранутыя ў мундзір банды альбанцаў, Асаблівага войска, якое пане Каханку яшчэ юнаком стварыў у сваім маёнтку ляня свіжа, урачыста названым Альба. У банду адбіраліся самыя адчайныя дужыя і да канца адданыя свайму пану. Канцлерам у іх быў у свой час нядобрай памяці Міхал Валатковіч, расстраляны два гады таму ў Менскай ратушы за асаблівыя буянствы. Па ягонай смерці князь гараваў, нечувана казалі, ён нават прывід Валатковіча штоноч бачыць. На абодвух плячыстых вусатых гасцях былі жупаны з блакітнага атласу, саетавыя кунтушы саламянага колеру, срэбныя паясы, жоўтыя саф'янавыя боты, чырвоныя шаравары ды блакітныя шапкі з аколышам з крымскай мярлушкі. Кузікі блішчэлі дыяментавымі літарамі, ініцыяламі караля радзівіла – І рапрашаем яго мусці пана гаспадара за раптоўнасць нашага візіту, але няхай ягоная мосць пан Лёднік літасціва даруе забітым горам рыцарам, што страцілі свайго яснавяльможнага правыдыра. Альбанчык з чорнымі акуратнымі вусікамі і пранізлівымі вузкімі зялёнымі вачыма, які прадставіўся як пан Дамінік Богуш – найбліжэйшы сябра шаноўнага пана караля радзівіла гаварыў велягурыстыя жаласныя словы па ўсіх правілах этыкету Пранціж са здзіўленнем адзначыў што абодва шляхцюкі былі амаль цвярозымі іх твары не спухлі ад рыданняў ды перапою апільны позірк Чарнавусага дык і зусім не падабаўся. Пранціш паціху-паціху пасунуўся да сцяны, дзе ў спецыяльных падстаўках драмалі шаблі, шпагі ды палашы. Лёднік не збіраўся закідваць высакароднае майстэрства фехтавання, і ў доме, хоць і невялікім, акрым кабінета ды лабараторыі, быў вылучаны адмысловы пакой дзеля муштры, і калекцыя зброі папаўнялася рэгулярна. Між тым, пан Богуш адгаварыў, як у скрыпку граў належную нават з каптуром порцы выбачэння ўзычэнняў перайшоў да справы паводле ягоных слоў ягамость пане каханку дзеля найлепшага захавання памяці бацькі гатовы за любую суму выкупіць тую васковую ляльку якую міхал казімір радзівіл на смяротным ложы завяшчаў доктару Кирилл лёдніку. Гучэлі рулады наконт вечнай сыноўняй памяці, Але пранціш, які сам прыродную здольнасць меў зацярушваць вочы і прыгожа сцяліць языком, нават патыліцай адчуваў нейкае шалбэрства. А ці нельга было б нам, вельмі шаноўныя паны, асабіста сустрэцца з яго наймосцю князем, каб выказаць сваё спачуванне і дамовіцца на конт, найлепшага выканання тэстамента вялікага гетмана. Ветліва спытаўся вырвіч. Злыя жарынкі, што на імгненне загарыліся ў вачах пана Богу, жа сказалі шмат таб чым. Пан запэўніў, што дапружваць ягоную мосць князя нейкімі клопатамі непачціва. Ну, вось і пачакаем, пані браце, пакуль законнае гора яснавяльможнага князя не ўвойдзе ў берагі, бо наўрад э, ён зараз той лялькай займацца стане. Гость ледь зубы не сцёр ад злосці. Потым папытаўся з уяўнай быякавасцю, ці працуе закладзены ў ляльцы механізм. І пачуўшы, што ён сапсаваны, ажно з твару змяніўся – А ягоны таварыш сіваваты даўганосы не пасаромеўся і пагразіцца. Вочы лёдніка запалалі чорным агнём. Вялікі гетман аказаў мне гонар сваім апошнім падарункам. Я буду свята берагчы яго і не аддам ні за якія грошы надкалі апошнюю кашулю давядзецца закласці. Такая была воля ягонай мосці Міхала Казіміра радзівіла, а ягоная воля для мяне важлівей за жаданні ўсіх іншых вельмі паважаных паноў. Пан Богу ж не жадаў падобна даводзіць справу да двубою, І ён супакоіў таварыша, у якога ўжо вочы пачалі крывёю налівацца і пачціва, развітаўся. Але ясней яснага даў зразумець, не адступіцца, пандору давядзецца аддаць. калі на вуліцы сціхнуў брэх раззлаванага піфагора, Саламея засмучана уздыхнула. Казала я вам, нядобрая гэта лялька. Лёднік маўчаў, і ў гэтым маўчанні была навальніца. вальніца. Потым гадарыстаў скінуў галаву, імкліва падышоў да сцяны са зброяй і рашуча ўзяў сваю шаблю турэцкай работы з простым дзяржальным, упрыгожаным толькі строгай срэбнай чаканкай, таксама калісьці падораную вялікім гетманам. Вырвіч рушылі ў акадэмію. Я не дазволю усялякім фанфаронам адбіраць у мяне з-пад носа цікавы навуковы прэцэдэнт. Фауст! Фауст! Очомайся!» – схапіла мужа за рука у Саламея. «Аддай ім ляльку і забудься! Зноў хочаш уваліцца ў непрыемнасць ажно па шыю!» Але вочы прафесара гарэлі упартым халодным агнём добра знаёмым вырвічу. Калі лёднік так у нешта упіраўся, яго можна было забіць, але не адгаварыць. Прафесар, як чорны віхор, прайшоў у вітальню, Маўчкі ўдзеў капялюш, захінуўся ў плашчы, над не азірнуўся на жонку, якая ў адчаі глядзела, прыкусіўшы губу яму ўслед. след. Франціш ледь паспяваў за доктарам, які рассякаў паветра, як пірацкі карабель. Мінакі давалі яму дарогу, баязліва касавурачыся, і нехта, мабыць, і жагнаўся ў след. Першыя сухія лісты падалі на брукаванку, нібыта аб чымсьці папярэджвалі. Вядома аб сумным. Смерць, тло, непазбежны пераход з надзейнай галінкі да халоднай глебы — прыкрашаны некалькімі мгненнямі вольнага палёту. Пандора, прыўкрасная і нерухомая, усё гэтак жа глядзела перад сабою прастору, шэрымі прамяністымі вачыма, толькі пранцішу падалася ў іх злая насмешка, нават злавесная. Таму што пажаўцелы аркуш паперы, які ляжаў на маленькім століку перад лялькай, больш не быў пусты. На ім красаваўся малюнак. Аловак, заціснуты ў руцэ аўтамата застыў яго на апошняй кропцы. Пасля некаторага здранцвення абодва даследчыкі кінуліся вывучаць пасланне механічнага духу. Звычайны пейзаж, складзенае з буйдых каменняў збудаванне, падобнае на склеп, на паўкруглай арцы над уваходам надпіс на лаціне – тут здабудзеш перамогу агню над жалезам. Унізе малюнка быў напісаны шэраг драбнюткіх лічбаў, падзеленых на групы рысачкамі і слупкі літар, з якіх ніяк не жадалі складвацца знаёмыя словы. Малюнак, калі прыгледзецца, быў недасканалы, ён увесь складаўся з асобных простых рысачак, ад чаго здаваўся каструбаватым. Але ніхто б не здагадаўся, што маляваў не жывы мастак, а бездушны аўтамат. Лёднік так і сяк круціў аркуш, глядзеў на святло, ледзь не на смак спрабаваў, Што гэта за мясціда? Не вытрымаў вырвіч. Прафесор паціснуў плячыма. Не ведаю. Праўда, надпіс над уваходам адметны. Пра яго могуць быць звесткі. Перамога агню над жалезам. Вікторія Фермлуце штосьці сімвалічнае, эзатырычнае. Можа, там таемная лабараторыя. лабораторыя. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.